У приміщенні запала напружена тиша. Кохання належало до найзабороненіших слів, і Кетрін це надто пізно дотямила. Булат мусив дійти бодай до другого вікна. Але професор кинув йому через голови не можна тричі грати в одну й ту саму гру. Сьогодні всі говорили афоризмами. Це було свідченням того, що напруження дійшло критичної точки, бракувало єдиного сірника. Булат михцем глянув на Кетрін, що належала до жінок, про яких кажуть, у ній щось є. Вона сиділа до нього в профіль. Сьогодні їй справді було щось таке, що змушувало дивитися на неї. Він поволі рушив до дверей, бо, опушене довгими віями око Кет, викликало щемні асоціації. А коли за півгодини повернувся назад, у приміщенні рокотав сердитий голос професора. Вікшнавічи з ним стояв Жак Антуан, майже втупившись у професора довгим носом. Булат одвів задерикуватого француза в бік. Навіщо ви його запалили? Він уже й сам палав. Я тільки підлив у вогонь олії з моєї пляшечки мосьє. Ад майорем деї глорям, мосьє матрос. Перевіряв його теорію, за якою людина нібито найкраще розкривається тоді, коли її добре розкочегарити. Жак Антуан усе перекрутив на свій лад. Останній спільний день було спільними зусиллями зіпсовано. Навантаживши на саморобні нарти намет, спальні мішки та двох тюленів, Булат, Жак Антуан, Раймон і Лорд вирушили вранці в дорогу, незважаючи на сильний вітер та заметіль, які стьобали їх у праву щоку. У запрягу було п'ятеро собак. Стіл з майже відрізаними ніжками ковзав порівняно добре. І Жак Антуан сказав, ми виграли. У нас, принаймні, є стіл, буде за чим обідати. А коли Лордомбо заходився кутати обличчя рушником, який швидко обріс інеєм, він шарпнув його за той рушник. Лорде, ви закуталися до очей, але вам не личить біле обличчя, кожному своє. Підставте щоку вільному вітрові хай облупиться й ця. Тоді станете ідеально симетричним. Француз бадьоро поганяв собак, він був в ударі, але африканець його осадив. Не дуже приємно слухати, як ви безугало смієтесь, Жак Антуане. Ваш сміх ніколи не приводить до добра. Незважаючи на хурделицю, вони добре бачили бар'єр який звивався ліворуч несподіваними зигзагами, і видимість була кроків на 50. Належало тільки дотримувати розумної дистанції. На привалі Жак Антуан сказав: Шкода японця. У нього були такі плани на цей рік. Якого японця? спитав Раймон. Отого загиблого Ісібасі? Нарітусан. Ти не бачив на паливному складі, стільки там у нього сажових бомб? Вони розмовляли французькою мовою, якої лорд Омбо не знав, тому заходився з незалежним виглядом кутати рушником обличчя. Він сердито пробурмотів. Що за секрети? Аж зло бере, коли при мені починають цвенькати по якомусь мерсьє француз почав розповідати далі по-англійському. В наріти величезний запас сажових бомб. Такі бомби необхідні для ціологам у їхній роботі, втрутився Булат. Але ж на аматерасу онукамі не було жодного гляціолога мосьє. Наріта метеоролог та Цура Курасава мав вивчати радіацію і характер полярних сяйв. А Ісібасі був геологом. Для чого б то їм стільки бомб? Наріта збирався створити під краулем штучну оазу.